cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan wasu samari su biyu da ake kira da suna ɗan bushiya da ɗan kumayya akwai wasu mata su biyu bushiya da kumayya suna da ‘ya'ya samari su biyu ɗaya sunansa ɗan bushiya ɗayan kuma sunansa ɗan kumayya yaran nan sun yi kama da juna sosai kuma sun shaƙu da juna komai iri ɗaya ake yi musu kamar tufafi da sauran abubuwa makamantansu kwanci tashi ran nan sai ciwo ya kama bushiya jikinta kuma ya ba da cewa ciwon nan na ajali ne saboda haka sai ta ce da komayya ta kula da ɗan bushiya idan ta rasu sai kuma ya ta ce da ita haba yar uwa ai abin da aka yi kina nan shi ne za a yi ko bayan ranki bayan kamar kwana biyu da yin wannan magana sai bushiya ta ce gagarin kunan kamar dama abin da komai yake jira kenan sai kawai ta shiga matsawa ɗan bushiya lamba sai ka ce daga sama ya faɗo wannan tsangwamar da kuma yake nuna wa ɗan bushiya tana damun ɗan kumayya kullum idan ta zo za ta ba su abinci sai ta nuna son kai amma kuma ɗan kumayya sai ya ƙici idan ba tare da ɗan bushiya ba ne ta rasa yadda za ta yi ta sami galabar ɗan bushiya wata rana sai ɗan kumayya ya fita ɗan bushiya kuma yana gida sai ta kira wani wanzami da zai wuce ta ce ya yi wa ɗan bushiya tsaga a fuska wanzami ya kama ɗan bushiya ya yi masa tsaga ya tafi can sai kuma ɗan kuma ya dawo ya ga an yi wa ɗan bushiya tsaga sai ya dube shi ya ce waye ya yi maka wannan tsagar ɗan bushiya sai ya ce ai iya ce washe gari da safe sai ɗan kuma ya ce da ɗan bushiya ya raka shi kasuwa sai ya raka shi shi ma ya nemi wanzami ya ba shi lada aka yi masa tsaga a fuska irin na ɗan bushiya suka kama hanya suka koma gida da ya ta ga ɗanta da tsaga a fuska sai ta kama ɗan bushiya da duka ta ce atabau shi ne ya yi wa ɗanta wannan aiki da ta gaji da bugunsa sai ta rabu da shi washe gari sai ta aiki ɗanta wata unguwa nesa da garinsu kafin ya dawo sai ta ja hannun ɗan bushiya zuwa ƙarƙashin wata kuka zuwa gindin wata kuka da ke da rijiya a ƙarƙashinta ta sa shi ya hau ya tsunko mata ganyen kukar ya hau ya fara tsunkowa amma sai ta rinka cewa ba ta son irin kukar da yake saro mata tana nuna masa rassan da ke saman rijiyar nan wai irin su take so yana bin kukar nan da take nuna masa har ya ƙura reshen kukar ya subuto daga sama ya faɗa cikin rijiya bayan raunukan da ya ji ya kuma karya kafaɗunsa da ta ga halin da ya shiga sai ta ce ai gara haka ina ma mutuwa ka yi kowa ya huta tana gama wannan magana sai ta bar wurin ta tafi gida da ɗanta ya dawo sai ya nemi ganin abokinsa ɗan bushiya uwar ta ce masa ai ya tafi yawo ɗan kuma yako ya ƙi cin abinci yana jira sai ɗan uwansa ɗan bushiya ya dawo su tare da ya ga jiran ya yi yawa sai ya fita neman sa yana tafiya sai ya rera waƙa yana cewa amala amale raƙumin dawa a nan cikin gari cikin duniya ina kake ne ɗan bushiya sai ya ji shiru ya ci gaba da zagaya gari yana waƙa amma shiru can da ya bi ta bayan gidansu sai ya ji an karɓi waƙar ana cewa gani a nan ɗan kumayya ka ƙafafuna sun ruguje, ga bakina ya ruguɗe gani babu idon gani da ya dan bushiya ya mayar masa da wannan waka sai ya je bakin rijiyar da ya leƙa ya ga dan uwansa a ciki sai ya shiga ya fito da shi ya kai shi maɗora suka ɗora shi ya yi sa ya warke sarai da ɗan kumayya da kumayya ta ga ya warke sai ta ce su koma gida jin haka ɗan kumayya ya yi ƙememe ya ce shi kam ba zai je gidanta ba shi da ɗan bushiya suka yanke shawarar shiga daji suka zaɓi wuri suka gyara suka gina ɗakuna sai suka yi zamansu a can sannu a hankali mutane suka ranka zuwa har dai wurin nasu ya zama babban gari yau da gobe suka yi arziki sai ɗan kuma ya ya shawarci ɗan bushiya cewa ya kamata shi ya zama sarki shi kuma ya yi masa waziri haka kuwa aka yi aka kafa masarauta har sai daga wurtansu ta kai ba mai ganin su sai da izini ana nan kwanci tashi sai wata rana wata mace ta je wurin kwamayya ta ba ta labarin garin nan da irin arzikin da sarki da waziri suka mallaka ta ce mata kuma sunan garin bushiya da kumayya a nan ne sai jin kwamayya ya ba ta to ko dai ɗan bushiya da ɗan kwamayya ne saboda haka sai ta sha alwashin cewa sai ta je garin ta gano wa idanunta abin da ke can ta shirya ta bi fatake ranar kasuwa bata tsaya ko ina ba sai a ƙofar fada ta ce za ta kai wa sarki gaisuwa dogarawa suka yi mata iso ta shiga cikin mazaunin sarki da ke tsakiyar fadarsu sarki ɗan bushiya ya tarye ta da fara'a da girmamawa to amma sai wazirinsa ɗan kuma ya ce da dogarawansa me ake yi da maƙiyi dogarawa suka ce kisa sai ɗan kwamaye ya ce a fita da ita a aika ta lahira domin ƙila ta zo ne ta aikata masu abin da ta aikata masu tun a fari gara kuwa ya gama da ita kafin ta ƙare musu illa har yau ɗin nan dai ba wanda ya san wancan mata wadda waziri ya sa aka kashe daga cikin fadawansa ƙulunkus kan kusu wannan kenan yara yara tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan wata 'yar biyayya. Ako wata mai hankali da tsananin biyayya ga iyayenta ba ta wa umarninsu wannan biyayya da take yi wa iyayenta ta sa ƙawayenta na kishi da jin haushinta ana nan sun rasa yadda za su yi da ita sai wata rana aka tura su saran itace dajin da ke bayan garinsu da ƙawayen nan suka ga suna cikin daji tare da ita sai suka tali kargo suka ɗaure ta da shi suka tafi suka bar ta a ɗaure a cikin wannan daji can da almuru sai ga zaki ya wuce yarinyar nan ta ga zaki sai ta ce can da almuru sai ga zaki zai wuce yarinyar nan sai ta ce Ya yi zaki idan ka daga farautar nan da zaka ka biyo ta nan ka kwance ni zaki ya dube ta idanunsa da alamun tausayi ya ce to sai na dawo ɗin da giwa ta zo wucewa ita ma suka yi haka da ita haka dai ta yi da duk namun dajin da ke wucewa dukansu baki ɗaya in ban da kura ba wadda bai ce zai kwance wannan yarinya idan ya dawo daga farauta ko kiwo ba da yarinyar nar ta ce da kura in kin dawo ki kwance ni sai kura ta ce ni kam cinye ki zan yi nan take ta cinye wannan yarinya ta koma gida da zaki ya dawo daga farautarsa bai ga yarinya ba giwa ma haka rashin ganin wannan yarinya ya sa zaki ya yi tunga a daidai inda ya barta kuma ya rinka tsayar da dukkanin dabbobin da suka dawo daga farauta ko kiwo wuri ya cika makil da dabbobin daji amma ba a ga kura ba sai aka tambayi zaki ko a je a kira kura ne jin haka zaki ya ce to wane ne zai je kurege ya yi farat ya ce manyan dawa ni zan je zaki ya amince kurege na isa ƙofar ramin kura ya ce da ita yau an samu wani babban nama za a raba amma zaki ya ce ba za a raba ba sai kina nan shi ya sa, ya ce in zo in kira ki kura tana ɗoki ta ce mu tafi kurege suka kama hanya har suka isa a fusace zaki ya tambaye ta ke kura ina yarinyar nan take a tsorace kura ta ce aini yau sam ban zo wurin nan ba nan take ki ya umarci kowace dabba ta tsallaka wani rami nan da nan suka fara duk dabbar da ta je tsallaka wannan rami sai ta ce ga abin da na ci daga ɗan tsuntsu sai ciyawa sai kayan ciki sai hanji haƙ duk dabbar ta faɗa haka idan ba ta yi ƙarya ba sai ta tsallake wannan rami lafiya sannu a hankali abu ya zo kan kura Ba ta faɗi yadda sauran suka faɗa ba sai ta ce, Kun ga abin da na ci, haƙ daga abin ciki sai hanji. Tun kafin ta gama rufe baki da ta ce haƙ sai ga yarinya ta faɗo, nan take sauran dabbobin nan suka kama kura da bugu kafin yarinyar nan ta gama farfadowa saboda wuyar da ta sha a cikin kura tuni an kashe kura. sauran dabbobin nan suka yi wa yarinya goma ta arziki